u ime Allaha milostivog samilosnog o vjernici dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete pravedni budite to je najbližije čestitosti i bojte se Allaha jer Allah dobro zna ono što činite o vjernici kada u boj krenete na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam i recite, ti nisi vjernik. Kako biste se domogli ovo zemaljskih debarata, u Allaha se mnoge dobiti. I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost svoju. Zato uvijek sve dobro ispitajte, Allah je zaista poznat ono što radite. Među vama je bilo oni koji su iznosili potvoru Vi ne smatrate to nekim zlom po vas, ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Neka te ne žaloste besede njihove, u istinu samo oč pripada Allahu, on se čuje i se zna. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće, i on dobro zna one koji će pravim putem poći. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti, Allah je zaista na strani oni koji dobra djela čine.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 A zatim, draga braćo, nastavljamo uz Allahumu subhanahu wa ta'ala pomoć započet ciklus predavanja na temu zaista pretjerani tekfir ili guluv u tekfiru, pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr. Kao što vam je poznato, radimo po knjizi šeha Mahdisija, hafidhahullahu ta'ala, wa fakke asrahu min suđuni talagid. Zaustavili smo se, to je završili smo sa prvim poglavljem, ili predgovorom, i pročitali smo, smo skoro čitav, čitav, dakle, predgovor, i došli smo do drugog poglavlja, a to je dakle poglavlje koje govori o upozorenje na pretjerivanju u tekfiru dakle poglavlje o upozorenju na pretjerivanje u tekfiru. Pa kaže šejih Hafizahullah ta'ala Pofetka asrahu min suđuni talagi Znaj Allah podario tebi i meni korisno znanje i rad po njemu Te je mesela tekfira kao šerijatski propis od propisa vjere Veoma važan i neophodan jer se za njega veže veliki broj mesela i propisa Međutim, on je isto tako veoma opasna tema jer se za njega veže veliki broj posljedica na Dunjaluku i Ahiretu. Neki su zbog nemara u njegovoj spoznaji posrnuli i zalutali. Tekfir je prva mesela od velikih osnovnih mesela oko kojih je nastao spor u ummetu, a to je prijetnja, el -Waid, kako to spominje šejhul islam ibn Tajmija rahimahullahu ta'ala. I kaže isto tako, da to šejhul islam, znaj da mesela, mesela tekfira, tefsika, to jest proglašavanje osobe fasikom, spadaju u mesele imena i propisa za koje se veže prijetnja el wa'id i obećanje el wa'd na dunjaluku i ahiretu. Sa njima su povezane mesele prijateljevanja el muvalat i mržnje el muadat, zatim ubistva, sačuvanosti krvi i tako dalje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je obavezao džennet vjernicima, a zabranio ga nevjernicima. nevjernicima i to spada u nepromenljive propise u svakom mjestu i u svakom i u svakom vremenu. Međmol Fetava 12. tom 251. stranica. I kaže isto tako šejh Islam, greška u davanju imena imana nije poput greške u nekom novonastalom imenu, niti poput greške u ostalim imenima. To je zbog toga što se dunjalučki i ahiretski propisi vežu za ime imana, islama, kufra i nitraka. Međmol Fetava 7. tom 246. stranica. I kaže isto tako šehhul islam, govor ljudi o ovom imenu i pojmu je opširan iz razloga što je on osovina vjere za koju se vežu, za koju, za koju se vežu propisi. Nema većeg imena za koje se veže sreća i propast, hvala i kuđenje, nagrada i kazna od imena imana i kufra. Stoga ova osnova se naziva meselama imena i propisima. Međmul Fetava, 13. tom, 34 stranica. Dakle, posjećam vas da kada e, prekinem citat ili pa ka, ili kažem, kažem ja, dakle da prekidam tekst šeha Muhammeda, Ebu Muhammed al-Maktisija i dakle da e, dodajem nešto od govora drugih učenjaka da bi mesela bila još više jasnija i da bi je što bolje shvatili i ja nastavim dakle da ti komentara bude što manje jer je hvala Allahom govor pisa i tekako jasan i nećemo puno dakle duljiti osim kada zato bude, kada, e, kada bude potrebe u pojašnjavanju određenih stvari. Da spomenemo par citata Uleme Nežda koja upozorava na pretjerivanje u ovoj meseli pa kaže tako šejh Mohamed ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala u cijelini obaveza je onome ko nasihati svoju dušu da ne govori o ovoj meseli to jest meseli tekvira osim sa znanjem i dokazom od Allaha subhanahu wa ta'ala. I neka se pazi da čovjeka izvede iz Islama ili uvede u njega, jer to spada u najkrupnije stvari. Dakle, neka pazi da čovjeka izvede iz Islama. To jest neka pazi da osobu koja je musliman ne izvede iz Islama. Ali isto tako neka se pazi i da osobu koja je kafir uvede u Islam i smatra je muslimanom. Zatim nakon toga šejih Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan rahimahullahu ta'ala kaže Nije dozvoljeno osuditi, usudite se na tekfir, te tepsik i tadlil, to je smatranje osobom da je u zabludi, osim onome ko vidi otvoreni kufr za kojeg ima dokaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Fatava en neđdije, ovaj govor se nalazi u knjizi Fatava en neđdije, trećem tomu, 335. stranica, dok se prijeten, prethodni govor šeha Muhammeda nalazi u Dureru, osmom tomu, 97. stranica. Zatim nakon toga Mufti Ed-Dijar Ed-Neđdije, šejh Abdullah Ebu Batlin, rahimahullahu ta'ala, kaže Šeitan je po pitanju ove mesele većini ljudi, većinu ljudi odveo u zabudu. Jedna skupina je nemarna, tako da je islamom presudila osobi na čiji kufr ukazuju Kur'an, sunnet i džma, koncenzus dok je druga skupina pretjerala i protekfirila ljude na čiji islam ukazuje Kur'an, sunnet i ižma. Kakvog li samo musibeta islama od ove dvije skupine i kakvog li samo iskušenja od ta dva belaja. Knjiga Petava Immeti Neždije, treći tom, 336. stranica. Istinu je rekao, draga braćo šejih Abu Batin, rahimahullahu ta'ala. Pogledaj, na primjer, šta kaže jedan od prvih, od onih koji su nemarni po pitanju mesele tekvira radi se o Muradu Šukriju na čiju knjigu Ihkamu Takrir fi Mesaili Tekfir je upozorila stalna komisija za fetve na čelu sa šejhom Bin Bazom rahimahumullahu ta'ala ajma'in kaže ovaj čovjek nakon što je uslovio deset šartova za tekfir kaže nakon toga i neće ti škoditi nakon toga ako se ispune ovi uvjeti i ostaviš takvu osobu i ne protekviriš je. I nije se time zadovolio, draga braćo, već dodaje i kaže, a bogobojaznost je da ga ostaviš. To je bogobojaznost se opet ogleda da i pored svih tih šartova koji su ostvareni prepreka, da je bogobojaznost da takvog čovjeka ostaviš i da ga ne protekviriš. Uslovili su on i njemu slični šartove o kojima uzvišeni Tabarek evo ta'ala nije objavio dokaz. Pa kažu u uvjetima tekvira da ga, to je kufr, učini namjerno. Da zna da je to kufr, da ne bude prisilen zatim nakon toga da ne bude neznalica zatim nakon toga da pri sebi nema tevila pored toga uspostava dokaza zatim jasnoća dokaza zatim da nam postane jasno da je ustrajao u kufru zatim je dodao da onaj koji ustrajava u kufru bude inađija ohol i džahid to je on to jest onaj koji poriče pogledajte draga braćo deset šartova za tekfir. Na osnovu ovih šartova, draga braćo, ne možeš protekfiriti ni, protek, ni prokletog iblisa, la'anatullahi alaih. Jer iblis je bio muta'uvil, imao je ta'uvila, koristio je ta'uvil pa kaže Halakteni min nar, wa halaktahu min tin. Stvorio si me od vatre, a njega od ilovače. Nije porekao isto tako, nije bio džahid, jer kaže uzvišen te barake ta'ala, da on kada čovjeka odvede u zabudu, u kufr kaže inni beri u minke, inni ahafu Allahe rabbal alemin ja se odričem tebe, ja se bojim Allah gospodara svih svjetova i kaže rabbi, gospodaru moj i tako dalje, dakle vjeruje svojim srcem nije mu dokaz bio jasan kako da Adem bude bolji od njega i tako dalje i tako dalje pogledajte isto tako draga braćo, drugi uvjet tekfira u proglasu o tekfiru kojeg je potpisalo 16 šest, šest, daja koji kažu drugi uvjet znanje to jest da osoba zna i da je dobro upoznata pazite da zna i da je dobro upoznata s time da je djelo koje čini djelo kufra s time da je djelo koje čini djelo, djelo kufra Mi ćemo im ovdje spomenuti samo dva citata unuka šejhul islama Muhammada Muhammad ibn Abdel Wahaba rahimahullahu ta'ala Prvi je, to je prvi unuk, jeste šejh Suleiman ibn Abdillah ibn Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala koji govoreći o ajetu وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ Dakle, šejh Sulejman ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala govoreći ovom ajetu ako ih, bude, ako ih budeš upitao, oni će reći, mi smo se samo šalili i zabavljali. Mi smo, mi smo se samo šalili i zabavljali reci, zar ste se Allahu i njegovom poslaniku i njegovim ajetima izrugivali i smijavali, nemojte se pravdati, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Kaže ovaj šejh, u ajetu je dokaz da čovjek kada učini kufr, a nije znao da je to kufr, time nema opravdanja. Uporedite ovaj govor unuka šeha Mohamed ibn al-Wahaba i govor daje o proglas o tekiru koji kaže, koji kažu znanje, drugi uvjet znanje, to jest da osoba zna i da je dobro upoznata s time da je dijelo kojeg čini dijelo kufra. Ne znam kome ćemo vjerovati šehu Sulejmanu ili šestnajtorici daje. Zatim, nakon toga s druge strane, drugi unuk i učenik svog djede, jest, a to je šejh Abdurrahman ibn Hasan, rahimahullahu ta'ala, kaže Ulema Allah im se smilovao slijedi menheđ istikame to je menheđ pravoga puta spomenuli, si, spomenuli su poglavlje o murtedu i niko od njih nije rekao ako kaže ili uradi kufr a ne zna da je oprečan šahadetu da takav nije kafir zbog svoga džehla Allah azza wa jalla je pojasnio da su određeni mušrici džahili i mukallidi, to je slijepi sledbenici, ali nije uzdigao kaznu od njih zbog njihova džehla i taklida pomenuti citat se nalazi u Fetava e imati neždije, treći tom, 233. stranica, a prethodni ajet, prethodni citat, to je citat šeha Sulejmana, se nalazi u njegovoj poznatoj knjizi, Tejsiru la Aziz il Hamid, komentar knjige Tevhida, njegovog djeda šeha Muhammeda ibn Abdul Vahaba, rahimahullahu ta'ala. Zatim, kada govore, draga braće, o preprekama, kao preprekama dakle tekvira kao petu tačku spominju estaklid i dalje, dalje dakle govor o dajama koji su potpisnici tog proglasa kažu peta tačka to je peta prepreka u tekfiru jeste etaklid slijepo slijedjenje mi ćemo im, i ovdje spomen, spomenuti samo jednu petku muftije nevza šejha Abdullaha Ebu Batina rahimahullahu ta'ala koji kaže onaj ko tvrdi da je počinio od skufra iz te uvila ištihada, greške, taklida, obrade pažnju na ovu riječ, takve taklida, slijepog slijedjenja, ili džahla opravdan, takav je oprečan Kur'anu, sunnetu i žmamu bez ikakve sumnje. A pored toga mora srušiti svoju osnovu, jer kada bi išao svojom osnovom, postao bi kafir bez ikakve sumnje. Kao na primjer, kada bi zastao po pitanju kufra osobe koja sumnja u poslanstvo poslanika sallallahu alaihi wa sallam pomenuti citat se nalazi u Dureru 12. tom 72. i 73. stranica. Dakle, to je ta prva skupina draga braću koja je nemarna po pitanju propisa po pitanju propisa tekstira. S druge strane, ovoj skupini je oprešna druga skupina koja oživljava polako stope Haridžija. Nisu se zaustavili kod Allahovih granica, već protekfiriše čitavu ulemu i daje je zanemarili su skoro svaku prepreku mimo poznavanja stanje osobe kojoj su kojoj presudili kufrom. Dakle, jedino opravdanje koje gnala se po pitanju takvih ljudi i osoba jeste da ne znanju stanje dotične osobe koju su oni protekvirili. Čim sazna njeno stanje, ukoliko ne protekvi takvu osobu i sam, i sam postaje kafir kod njih. Vratimo se na citat, to jest na knjigu šeha Ebu Muhammeda el-Maksija, hafizahullahu ta'ala wa fakka asrahu min suduni tawagid kaže onaj ko promozi temu tekira u knjigama fika jasno će vidjeti povezanost velikog broja mesela koje se vežu za njega, to je za tekfir, i uvidjet će važnost ove teme i njenu opasnost. Uzmi, na primjer, stanje vladara i propisa koji se vežu za njih. Obaveza je prijatelje, prijateljstva i ljubavi prema vladaru koji je musliman. Obaveza je pomognuti takvog vladara i biti mu pokoran, nije dozvoljeno ustajati protiv njega osim ako ne vidimo jasan i očit kufr. Dozvoljeno je klanjati za takv, takvim vladarem i boriti se sa njim bez obzira bio on vladar musliman, darun ili fađir, bio on dobar ili zao poparenja. Dok god bude u okrilu Islama i sudio Allahovim šarijatom. Vladar musliman je wali, to je staratelj onome ko nema staratela. S druge strane, vladar koji je nevjernik, nije mu dozvoljeno dati bejo, prisegu nije dozvoljeno pomagati ga niti prijateljevati sa njim i voliti, voleti ga nama za njim nije dozvoljen niti parničenje pred, pred njim njegovo starateljstvo nad muslimanom je neispravno i muslima nije dužan da se pokorava takvom vladaru naprotiv obavezan je svrgnuti ga ili pak raditi u nastojanju da ga smijeni i uspostavi vladara koji je musliman iz toga proizvodi kufr onoga koga voli i pomaže njegov kufr ili brani njegove kafirske zakone ili pak štiti ili saučestvuje u jačanju tih zakona ili ih propisuje i sudi po njima poput sudija i njima i njima sličnim. Dakle, jasno se vidi važnost iz ove, ovog citata šeha Ebu Muhammed al-Maksisija, jasno se vidi važnost ove mesele. Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, fethu, draga braćo, dakle, ovo, je, ovo su moje riječi, Ibn Hajar u fethu, sedmi tom 13. stranica kaže, kada sultan, to je vladar, upadne u jasan kufr, nije dozvoljeno pokoravati mu se u tome, već je obaveza onome koji je u stanju boriti se protiv njega. Zatim Nervi kaže u komentaru muslima 12. E, tomu 229. stranica, kaže Kadi Iad, dakle imam Nervi prenosi riječi Kadi Iada, ulema je složna da imamet ne može biti dat kafiru, te da ukoliko postane kafir, dakle imam, to je vladar, treba ga ukloniti. Isto tako, ukoliko bi ostavio obavljanje namaza i pozivanje njemu, to je pozivanje namazu. Dakle, Kadi Iyad prenosi koncenzus svih učenjaka, da je obaveza muslimanima, ukoliko njihov vladar, koji je prije toga bio musliman, postane nevjernik, da svrgnu takvog vladara i po tome se islamska ulema nije, nije dakle razišla. Zatim isto tako, vidite da je Kazi Iyad rekao, ukoliko bi ostavio obavljanje namaza, to je rekao zbog toga što poslanik sallallahu alaihi wa u jednom hadisu zabranjuje da se ustaje protiv vladara, osim kada vidimo kod njih jasan i očit kufr. Dok u drugom hadisu poslanik sallallahu alaihi wa sallame dozvoljava da ustanemo protiv takvih vladara kada oni ostave namaz, to je dakle između ostalog jedan od dokaza da je ostavljanje namaza kufr koji izvodi iz vjerem vratimo se na citat šeha Ebu Muhammeda koji kaže zatim u propisima starateljstva kafir ne može biti staratelj muslimanu tako da kafir ne može biti namjesnik ili sudija muslimanima ne može im biti imam u namazu niti može biti staratelj muslimanki prilikom sklapanja braka isto tako gubi pravo hadane to je starateljstva nad djecom muslimana i vasijeta u imetku jetima i tome slično u, u propisima braka nije dozvoljeno oženiti kafira sa muslimankom. Niti kafir može biti uali, staratel muslimanki prilikom sapanja braka. A ako se musliman oženi muslimankom, a zatim odmetne od vjere, brak postaje neispravan i obaveza ih je i obaveza ih je razvojiti. Zatim u propisu nasljedstva, to je miraza, različitost vjere je faktor koji utiče na zabranu, zabranu nasljeđivanja kod većine kod većine, kod većine učenjaka. Kažem, zbog hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallame, da muslima ne može naslijediti kafira, niti kafir može naslijediti muslima. Ovdje se postavlja pitanje, a to je kako će osoba postupiti kada u svojoj familiji ima nekog od bližnji koji su nevjernici i koji kao takvi prečele i zatim nakon toga ostave miras. Kako će i na koji način postupiti takva osoba? Odgovor na ovu fetvu, to je na ovo pitanje, ćemo prepustiti upravo pisu ove knjige, šehu Abu Muhammedu Maktisiju, hafizahu Allahu ta'ala, koji kaže, što se tiče hadisa, ne može muslima naslijediti kafira, niti kafir muslimana, on je poznat i vjerodostojan hadis koji je osnova u ovoj meseli. Oni koji dozvajavaju da muslima naslijedi kafira, kao dokaz koriste hadis koji se prenosi marfuan, i meukufen, dakle merfuan od poslanika sallallahu alaihi wa sallam a meukufen od nekoga od ashaba radijallahu anhu međmajin a taj hadis glasi islam nadvadava, el islamu ja'lu a ne može biti nadvadan vol ali, ja'lu alaih isto tako riječi pojedinih ashaba dakle navode kao dokaz mi ih nasleđujemo, a oni nas ne mogu naslijediti a oni nas ne mogu, ne mogu naslijediti musliman kaže dalje šejh ne treba ostaviti imetak koji mu je došao od kafira da se njima oni podpomažu u borbi protiv vjere ili nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala musliman ukoliko mu dođe miraz od njegovih bližnjih koji su kafiri neka utaj imetak kao imetak nevjernika kojeg je stekao sade čuje od sahi pošto se neka braća javljaju da ovaj prekida se dobro ne čuje u redu dakle kažem Kaže šejh, musliman ukoliko mu dođe miras od njegovih bližnjih koji su kafiri, neka uzme taj imetak kao imetak nevjernika kojeg je stekao. Neka ga potroši u korist muslimana ili neka se on sa njim potpomogne. Neka taj imetak ne uzima kao miraz, jer to bi značilo potvrđivanje muvalata, prijateljevanja dakle i ljubavi između muslimana i kafira, a Allah je to, subhanahu wa ta'ala, je prekimo svaku vezu i svaki dakle i svaki kontakt između kafira i između, između muslimana. Vratimo se nakon toga ponovo na knjigu, kaže šejh Ebu Muhammed al-Mahdisi, habibahullahu ta'ala, u propisima krvi i odmazde. Ne ubija se musliman ako ubije kafira. Niti se za ubijstvo kafira el harbija, to je onoga protiv kojeg se ratuje, ili murteda, bez obzira da li ubijstvo bilo namjerno ili nenamjerno, zato se ne, ne veže kefaret, otkup niti krvarina što nije isti slučaj kada je riječ o muslimanu to jest kada musliman ubije nemuslimana on se neće on se neće ubiti zbog hadisa koji bilježi Buharija radi radijallahu anhu wa alla yuqtal al muslimu bil kafir ida se musliman ne ubije zbog ne ubije zbog kafira zatim nakon toga u propisima dženaze ne klanja se dženaze nevjerniku ne gasuli se, niti se zakopava u muslimansko groblje. Nije dozvoljeno moliti za oprost njemu, niti stajati nad njegovim grobom, što nije normalno isti slučaj sa muslimanom. U propisima sudstva nije ispravno namjestištvo kadije koji je kafir. Nije dozvoljeno da se svjedoči protiv muslimana. Isto tako nije dozvoljeno parničiti se pred kadijom koji sudi nevjerničkim zakonom. Njegove odluke se ne sprovode, niti se za njih vežu ikakve posljedice. U propisu borbe pravi se razlika između borbe protiv kafira, mušrika i murteda i borbe protiv muslimana, griješnika i buntovnika. Kod ovih zadnjih ne guni se onaj koji pobjegne, niti se ubijaju ranjeni. Njihova imovina se ne uzima kao plijen, niti njihove žene kao roblje, što nije isti slučaj kada je riječ o nevjernicima. Osnovu osnova u imetku muslimana, njegove časti i imetka jeste sačuvanost, a ismet, dok je osnova kod nevjernika dozvoljenost, osim ako se zaštiti na taj način što mu neko od muslimana ne da, ne da zaštitu. U propisima ljubavi i mržnje, to jest al-wala wal-bara, obavaza je voliti muslimana i nije dozvoljeno odreći se, odreći se njega u cjelini, već da odričemo od njegova grijeha. Zabranjeno je voljeti kafira ili pomagati ga protiv muslimana ili mu ukazivati na slabost muslimana. Obaveza je mržnja nevjernika i odricanje odres, odricanje od njega dakle kažem kada se radi o greški muslimana nije dozvoljno odreći, odreći se takve osobe u potpunosti jer poslanim sallallahu alaihi wa sallame kada je Halid ibn Walid sejfullah il maslul Allahuma isuka na sablja pobio čak čitavo pleme poslanik sallallahu alaihi wa sallam je podigao svoje ruke i rekao o Allahu ja se utičem, odričem se tebi od onoga što je učinio Halid a nije rekao o Allahu ja se utičem tebi i odričem od Halida ne vezak